Die Heere is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gee, ribs, laat die aarde sidder. Die Heere is groot in Sion, en verhewe is hy boe al die volke. Laat hulle groote en gedigte naam loof. Heilig is hy, ook die sterkte van die koning wat die reg lief het. Hy het bevestig wat rechtvaardig is, hy het reg en gerechtigheid gedoen in Jacob. Verhef die Heere onze God, en buig jylle neer voor die voetbank van zijn voeten. Heilig is hy, Mooses en Op, Ron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van zijn naam. Hulle het die Heere aangeroep, en hy het hulle verhoor, en die wolkolom het hy met hulle gesprek. Hulle het sy getuienisse onderhou in die inzetting wat hy hulle gegee het. O Heere onze God, die het hulle verhoor, was vir hulle vergevende God en een wat wraak oefen oor hulle dade. Verhees die Heere onze God, en buig julle neer voor sy heilige berg want heilig is die Heere onze God.